A Andalusam da A sada se vratimo da se vratimo na na krstaške ratove odnosno e, da podsjetim znači govorimo govorimo o događajima događajima koji su koji su obilježili jedan dobar period eh, historije muslimana i evropskih kršćana, a to je dvije stotine godina. Znači, pričamo o, o događajima krstaških ratova, opet povlačim eh, naziv krstaški ratovi, Rubu Salibije na arapskom, su novijeg datuma od 18 krajem 18. početkom 19. stoljeća to su počeli zapadnjaci da premenjuju da koriste taj izraz. Do su se prije zvali ti ratovi hurubul i franđ ili faranđ. I oni su izvali, zapadnjaci, ratovi franaka ili evropljana. Znači nisu nazivan tim imenom. S da nema smijete da mi nazivamo tim imenom. Zašto? Zato što je obilježje ovih ratova bio križ, krst, simbol ovih ratova. E, vojnici koji su išli u rat nosili su na sebi kao, kao obilježje preko sebe, znači s prednje i zadnje strane krst imali nacrtan. Znači govorimo o ratovima, krstaškim ratovima koji je bilo sed, e, sedam ukupno velikih ofanziva gdje se ogromna vojska, skupina vojske uputi iz Europe u islamske krajeve u Šam, u Endelus pardon, u Palestinu današnju, u, e, u Siriju današnju, gdje u, u kojim ratovima su učestvovali velik broj evropskih kraljeva, careva, engleski, francuski, njemački, talijanski i tako dalje. U tim ratovima u kojima se ispoljila i pokazala moć, snaga i veličina mnogih velikana ovog umeta od strane muslimana, vojskovođa, muđahida, komandanata. Ovi ratovi su imali svoj povod, svoj motiv, svoj moment koji je, iz kojeg je eksplodiralo sve. I večeras mi je namjera da o tome govori, da spominim ukratko, znači ne možemo ići u detalje, da spominim e, te motive, neke osnovne, ima i otprilike nekih četiri glavna motiva, povoda, razloga zbog koji su povedeni i vođeni krstaški ratovi. <clears throat> Moment kada, je, kada, kada, kada su pokrinuti krstaški ratovi, u stvari bio moment kada je papa Urban II, kada je održao svoju hutbu, odnosno govor koji je držao govor, koji je držao u južnoj Francuskoj, u gradu Clermont. U tom gradu je pozvao, sakupio, e, cilj tog skupa je bio u stvari neki vid savjetovanja vjerskog, kršćanskog. A onda se to pretvorilo u stvari u znači, govor koji je zapalio i od kojeg, je, od kojeg su krenuli krstaški ratovi. To se desilo 1096. po Miladiju. Da bi 1099. po Miladiju pao kuc. Znači nakon nakon i manje više nego tri godine pada kuc. Taj govor koji je on održao, održao održao pred velikom skupinom ljudi, gdje se sakupili sveštenici, odnosno službenici crkve, vitezovi ratnici, kako su oni sam sebe nazivali, i obični ljudi, mase. Održao je taj govor i zapalio je Europu. Taj govor nije sačuvan u cijelosti, pouzdano, potpuno, kako spominju neki histori, e, muslimanski historičari, nego je može se naći na ovom i na onom mjestu isprekidani neki dijelovi rečenica, pa, je, pa su neki to sakupili u jednoj cjelovitom govoru. Uglavnom, između ostalog, u tom govoru je došlo da je da je Papa Urban II, da je on podstakao da je znači, govor bio pun Hamasa, pun gorljivosti postakao je Europu, Evropljane, kršćane, da povedu borbu protiv, protiv muslimana na istoku. Glavna stvar, glavni adut na koji se pozivao papa je oslobađanje kabura ili grada u kojem je bio Isa alaihisselam, odnosno današnjeg Jerusalema. Spomenut ćemo taj motiv malo detaljnije poslije. U tom govoru u kojem se on obratio okupljenima, između ostalo kaže, e, stavljao akcenat i na Selđuke, koji su tada vladali u tom dijelu u Siriji i u Palestini. Ta, e, ta vladarska porodica za vrijeme Abasijskog hilafeta, od tog doba je bila e, vladala tim prostorima i ne samo da je vladala, nego je se desilo da su Selđuci napravili prodor, desila se jedna bitka, spomenut ću napravili su prodor prema, prema Istanbulu današnjim. I to je bila velika opasnost za Bizantiju. I onda papa, između ostalo, kaže, zaista kaže Turci, Selđuci, kaže, oni su barbarskog porijekla. Dolaze, kaže, iz Srednje Azije. Tu kaže, friški u islamu, tek su prihvatili islam. Uzeli su, osvojili su Anadoliju u Maloj Aziji, današnjoj Turskoj. Kaže, zauzeli su mnoga mjesta, uzeli od imperije bizantijske, kršćanske. Ovo on spominje iz razloga da bi postakao da se pokrenu u borbu protiv njih pa onda postakao svoje vitezove, kako su i oni zvali, evropski, odnosno ratnike, da prestanu sa međusobnom borbom koju su oni vodili između sebe, jer kod njih vladao feudalni sistem. To smo mi učili ono, iz, ono, iz marksizma, ali stariji znaju feudalni sistem, tako taj proces koji se desio gledati, gledajući sa marksističko materialističke strane i pojašnjenja historije. Znači, postako, e, odnosno traži oni da prekinu međusobno ratovanje koje su vodili e, i vlasnici jedni posjeda sa drugima unutar svih država, nego da se okrenu pravom istinskom neprijatelju. Da su objedini oko borbe protiv Božijih neprijatelja, kako je nazvao. A to je muslimana. Pa je onda još dodao, kaže, zaista su Turci proklet narod i nacija kaže njihovo porijeklo je potpuno nepoznato i daleko od Boga. Kaže, oni su generacija kaže generacija koja i svojim srcem i svojim ponašanjem i svojom dušom kaže oni nisu okrenuti prema Bogu nego im je cilj samo vladanje, ubijanje, osvajanje. I onda još dodaje, kaže, zaista je ubijanje ovih divljaka, kjafira, nevjernika, sveta stvar. Kaže, vađib je, odnosno obaveza je svakom kršćanu da radi na tome da iskorijeni da iskorijeni ovaj narod, ovu poganu naciju sa, sa naše zemlje pa sa naše zemlje, hoće da kaže ona zemlja tamo gdje živimo to je, to je njihova, odnosno to je naša zemlja, kršćanska. Time je postakao u stvari krstaše, koje kako i danas zovu prije nisu zvali krstaši, da pokrenu tu veliku ofanzivu prema maloj Aziji. <clears throat> Tamo gdje, se, gdje su se nalazili muslimani, muslimanska vojska. I naravno da je to ostavilo traga. I onda je još poslije toga dodao da, da je obaveza da uzmu iz ruku nevjernika, misli muslimana, grad Jerusalem. Kaže, sramota je i treba nas biti stid da kaže da, da kabur da kabur Mesiha bude u rukama muslimana. Naravno, ovo su krupne riječi. Krupne riječi u smislu posticanja, podizanja Hamasa, ljubomore prema, prema vjeri, da se pokrene ono što se pokrenulo. Ova njegov govor je prihvaćen ne samo brzo, nego i tako efikasno da se kao požar proširio kroz Europu. I nakon pape, odnosno od pape su nastali drugi vaizi, drugi govornici koji su dodavali, pričali sličnu priču. Među njima se izdvojio Batros Pobožnjak, tako su ga zvali, koji je predvodio jedan dio vojske. I tako su krenuli krenuli prema istoku sa pet vojska. Glavnina je e, sadržala šestotina hiljada vojnika, među kojima je bilo uglavnom e, obične mase. Ljudi koji nisu bili vojnici, koji nisu navikli na ratovanje, nisu znali ratovati. To je jedna od vojskih pet, a ostali također bilo manje ili više skupina sa svojim komandantima su krenuli otprilike oko milion je krenulo prema islamskom svijetu. U tom događaju kako se to desilo, ta prva ofanziva, prvi krstaški rat i kako se ponovio, a tretira se, znači, srala se vojska u nekoliko navrata. <clears throat> Govorit ćemo o tome poslije, a sada da se vratimo, znači, da se vratimo na one motive koje smo spominjali motive, povode i razloge koji su doveli do tog da mi danas imamo ovaj događaj historijski koji je trebao oko 200. godina, krstaški ratovi, jako je raširen, jako poznat. Taj simbol se koristi u današnjoj retorici i političkoj, i književnoj, i bilo kojoj drugoj, i čak i umjetnosti u pjevanju. Krstaški ratovi prošli put sam naglasio vrlo bitnu stvar, da se na zapadu krstaški ratovi tretiraju kao nešto vrijedno hvale i ponosa osim među realnim pravjednim među njima. Da je to bio vrhunac pravde, časti i ponosa da se digne, da se uspostavi pravda na istoku. A u stvari suština, kao što smo prenijeli od njihovog filozofa, je da je to bili pljačkaški ratovi ni manji ni viši. Naravno, kad, kad je došla ova vijest do muslimana, da se pokrenula tolika vojska, da se pokrenula i da ima namjeru da dođe, da, da napadne muslimanska, mjesta, da ih osvoji, izazvao naravno to eh, žestok, eh, žestoku reakciju u smislu e, onog što je došlo do običnih ljudi. U stvari nisu ni bili svjesni šta, šta će se desiti. I naravno, nije prošlo mnogo. Ni manje ni više nego tri godine krstaši dolaze, dolaze do kuca. Osvajaju grad za gradom. Spomenut ćemo te detalje. Dolazi do, do kuca i onda prave jednu klaonicu kad su osvojili kuc nakon nekoliko dana, opsade, divljačko klanje i ubijanje, gdje su ubili 70.000 ljudi. Pa su u jednom gradu, u ono doba, ubiti 70.000 ljudi. To nije bilo, znači, atomski bombi, ni oni granata, ni trafala, da možeš ubiti od jedan puno ljudi, nego valja to sve pojedinačno pobiti. Opis koliko je tu bilo krvi, kako su gazili po ubijenima, spomenut ćemo kada dođe vrijeme inšala. I to došli su u mjesto gdje su muslimani i kršćani koji su živjeli tada u kucu, koji su živjeli sasvim normalno, fino, lijepim odnosima s muslimanima, nisu bili spriječeni od onog zbog čega je jedan od prvih motiva koji je bio vjerski, da se pokrenu krstaški ratovi. Naravno, to je, pazite, e, pazite, ti krstaški ratovi, znači, bili su pod patronatom papi, pod njegovom upravom, u početku i poslije. Ljudi koji su učestvovali u tome, borci, ratnici, imali su posebne ovlasti, povlastice, kada se vrati, kada dođu. Taj rat je označen kao vrsta žrtvovanja za vjeru, za Boga. A glavni motiv koji je spomenuo Urban II, papa, je u stvari oslobađanje kabura Mesiha u, e, u Bejtul Maktisu, odnosno Jerusalemu današnjim, iz ruku muslimana. To je ta časna stvar koju su on trebali da uradi. Odnosno, da se oslobodi, oslobodi crkva istočna od prevlasti muslimana. I to su zasnovali na jednom jako, e, jako neobičnoj teoriji, a to je da su oni imali svoje hodočasnike koji su išli u kuc kršćani su imali svoje hodočasne koji su išli u, kuc. E, taj običaj, ta praksa, iako im nije bila propisana u vjeri, kršćanima, je nastala otprilike 336. E, e, godine po Miladiju. Da su počeli da, da vrše putovanje, odnosno hođočašće iz razoraznih mjesta kršćani, da odu u Kus, odnosno današnji Jerusalem, da odu i da, tamo hodoša se mjesa ta njihova sveta. Ali je, znači, e, ovdje je znači, vrlo bitna stvar da naglasimo, znači da to nije bilo obilježje kršćanstva, hrišćanstva. Znači, nemaju argumenata, dokaza u svojoj vjeri da im je to propisano, da to radi. Međutim, oni su to radili i smatrali su od vjeri. A muslimani, pored toga, uz znači, bili su jako tolerantni oko toga da oni dolaze da obilaze ta mjesta. Da obilaze znači, te, e, te bogomolje koje su bile ostale u njihovim rukama ili kaborove, mezarove i tako dalje. <clears throat> I desava se ovdje vrlo bitna stvar, a to je da, da, da kada su vidjeli krstaš, kada su vidjeli da se e, nakon tri godine da su osvojili kuc, da su osvojili nekoliko gradova, poput toga što su osvojili, znači, e, Rehu, Antakiju, e, Tarablos i druga mjesta koje su napravili kao nekakva kraljevstva, gradove, e, državice kraljevstva. Došli su u Europi, vratili se, mnogi od njih rekli, pa nije uopće teško, lahko osvojiti tamo i zauzeti određeno mjesto. I spominjali kako je to bilo, kako su oni u stvari, jel, prošetali se kroz muslimanska mjesta, jako malo otpora bilo. I još drugu stvar dodali. Prvo, lahko su svojili, zauzeli ta mjesta. Druga stvar, vidjeli su bogatstvo i rasko života. Ljepotu života Dunjalčkog. I onda je se to dvoje sastalo i bilo još dodatni motiv. Još dodatni motiv od onog vjerskog. A jedan od ta četiri motiva, da njega spomenim kao, kao na početku, iako on nije najbitniji, a to je da je imperator, odnosno Aleksis Kominin, koji je bio namjesnik, vladar u Bizantiji, u Istanbulu današnjem, da je on pozvao papu i Europu u pomoć. Zašto? Zato što su muslimani, odnosno selđuci, turski selđuci, turci, oni su pobijedili jednoj velikoj bitci koja je preokrenila događaje ta bitka, takozvana Marekotu, Melad e, Kerd ili Kurd. U toj, na tom mjestu kada, smo, kada je Elb Arslan, kada je pobjedio Bizantic, Bizantinsku vojsku, ta, ta bitka je proizvela sve ovo što se desilo. Proizvela da je, da je Aleksis pozvao, namjesnik bizantijski, pozvao Europu da im dođu u pomoć, a onda je papa se odazvao na način kako je, kako je se odazvao, postakao Evropljane da se odazovu, da pomognu svojoj braći kršćanima na istoku. Znači, jedan od motiva, vrlo bitan motiv je to što je sam, znači sam namjesnik Bizantije, e, te istočne crkve, on je pozvao kršćansku Europu da dođu da im pomognu, da ih od Turaka, Selđuka. I zato je papa onako se okomio na Selđuke i pričao onako negativno o njima. A onda od ostalih razloga, od ostalih razloga je, znači da spomenemo, eh, da li sam prošli put spomnio ili nisam, eh, ja sam malo letimično, a to je da je stanje kod muslimana bilo u to doba eh, opis, možete opisati sad, sad neke dvije riječi, furka i hilafat, znači razilaženje, E, furka, znači e, pocijepanost je hilafat razilaženje u mnogim stvarima. Ovdje govorimo o tom političkom razilaženju da je skoro svaki grad bio za sebe maltene nekakva država, ima nekakvu upravu. Znači, muslimanski narod u to doba bio jako podijeljen. Do te mjere da ljudi jel, nisu pridavali važnost e, hilafetu, ni vladarima, ni namjesnicima i vođeni su ratovi između muslimanskih radova ko će koji udio uzeti po svoju komandu. Uglavnom, tri su te neke snage koje su muslimanski kraj. Prvo bio hilafet abasijski, koji u stvari nije imao nikakvu moć. Čija je, čija, samo forma bila da se smatrao da je to hilafet abasijski. Oni jedinu su vlast imali u Bagdadu. Ono ostalo svako Bagdada su držali neke druge namjesničke porodce. Ta druga glavna namjesnička porodca koja je držala vlast u Šamu, koji je interesantan za, bitan za krstaške ratove, su bili Selđuci oni su se bili osnažili i oni su priznavali Abasijski hilafet i u njegovo ime su tu vladali. I bili su, što se tiče vjere, jaki, praktikovali su vjeru i bili su jaki, snažni, osim onda su, kad je, kad je, e, kada su znači, osvojili dio, kada su osvojili dio Anadolije, pa se ono dvoje pocijepali se nasljednici, nasljednici trojice, velikih ratnika i osvajača u ime, u, u ime Selđuka, a to je bio Elb Arslan, Melik Šah i Turgulbek. Znači njih trojica su odradili taj veliki posao, odnosno e, napravili su tu selđušku državu. Nakon njih su se razišli. Razišli njihovi nasljednici. Ali ova bitka koja, u kojoj su dobili, koja se desila dosta ranije nego krstaški ratovi, ona je pokrenula, ona je pokrenula, bila jedan od razloga pokretan krstaških ratova gdje su Selđici pobijedili Bizantice. Drugi biktan faktor u muslimanskom svijetu bile Ubejdijska država. Ubejdijska Fatimijska država, lažno pripisano da su oni, da su oni sljedbenici uh, Fatime radijallahu anha, odnosno to su bili uh, ovaj, e, Ismailijska šiitska sekta koja je bila izašla iz islama, e, oni koji su pisali to sekti kažu po iđma učenjaka u to doba, oni su bili otpadnici od islama to je jedna, jedna ekstremna sekta unutar šija. Unutar, unutar znači, e, šija, znači ekstremna sekta. I oni su imali svoj hilafet, osvojili su znači Sjevernu Afriku, pa su uzeli Egipat, pa su onda uzeli i Kuc, pa su uzeli dio, čak jedno vrijeme su uzeli i, i Damask u svoje ruke. Uglavnom te tri te tri snage unutar muslimanskog svijeta su igrale veliku ulogu. Da bi u Bejdije Fatimidi, kad su došli krstaši, bili na njihovoj strani po običaju, bili na njihovoj strani, pomogli im i omogućili im osvajanje onog što su osvojili u muslimanskom svijetu. Znači, pra, e, e, surađivali su sa e, krstaškom vojskom na račun ostalih sunijskih muslimanskih mjesta od znači ovo je stanje otprilike bilo ugrubo rečeno stanje muslimana u muslimanskom svijetu. E, po pitanju te političke podjeli, ne, e, e pocijepanosti, razdijeljenosti, a po pitanju života i ostalih stvari, znači muslimani su naravno bili, jel, bili su civilizacija, kao što kažu neki od njih, 19. vijek, evropski, Europljani koji živjeli u 19. vijeku, znači oni su bili zakasnili za muslimansku civilizaciju koja je živjela uno doba u 11. stoljeću po Miladiju. I to je tačno, po pitanju kulturi i, stila i civilizacije života. Ali govorimo ovdje politički i vojno. Od razloga, znači, jedan, malo prije smo spomenuli taj jedan, a to je da je, da je znači, bizantijski namjesnik Aleksis pozvao papu i Europu da im dođu pomoć protiv muslimana. Selđuga prvenstveno. E, prvi razlog, najbitnije ovdje ga spominje na drugom mjestu, a to je vjerski razlog. Odnosno vjerski fanatizam ispravnije nazvati. Vjerski fanatizam pape i, i e, careva i kraljeva evropski. Jer su oni poveli ove ratove u ime vjere, u ime krsta, u ime, u ime Isusa ili Ise, ali Isavan kako oni kažu Isusa. E, pogotovo su ovdje ulogu preuzeli takozvani forsanul mabed, odnosno vitezovi hrama. Oni su tu veliku ulogu preuzeli da E, mržnja, neprijateljstvo prema muslimanima se toliko bila rasponsala, znači da su, da su gorili od želje da oni, da oni dođu, da pomognu, da, da spasi e, kršćane i kršćanski svijet od, od te napasti koja se zove islam i muslimani. E, pod ovim vjerskim motivom došlo se do toga da, da, da se počevši od pape pa nadalje koji mu je pomogao u tome, da se dozvolilo laganje mus, kršćanskom narodu u Europi. Čista laž je bila dozvoljena. Koja laž? I raširena je ta laž. A to je da muslimani tlače kršćane na istoku. I da isprečavaju, nema i vjerskih sloboda, isprečavaju da obilaze svoja sveta mesta. Naravno, to je proizvelo, znači to je bilo kao vatra, kao žeravica za, za kršćane u Europi da reaguju ko to sprečava njihove E, njihove e, ljude iz njihove vjere u tim krajevima da obilazi sva sveta mjesta. Uz ostale motive koje smo spomenuli. Znači, uz tu laž koja je raširena, zašto kažemo laž, svjesno namno kažemo da laž, i onda je spominju u svojim knjigama da je to bio glavni motiv, glavni motiv je da, znači, obezbijede hodočasnicima koji idu obilazi sveta mjesta u, u Jerusalemu, da im obezbijedi slobodan put a to je bila čista laž, odnosno e, trebao je taj motiv da bi se pokrenule mase i e, lažni vitezovi da krenu u borbu. Drugi razlog, drugi motiv, odnosno treći po redu, koji ja spominjem ovdje, a to je e, želja za vlašću i prevlašću. Ono na što je Papa posticao, što sam spomenula početka, to je da se zauzme, da se uzme ona mjesta i one zemlje gdje su, gdje su gdje, gdje vladaju muslimani, koji su uzeli bizatijaca i su na to. I zato je većina evropskih e, careva i kraljeva bila iz Italije, iz Francuske i, i, i čak i Španije, ono je sjeverna bila Španije, iz Engleske, iz Njemačke, bila pod tim motivom da, da uzmu da uspostavi vlast na tim mjestima, da zauzmu ta mjesta. Znači, cilj je bio čisto osvajanje i izrabljivanje. Naravno, pozadna toga vidjet ćemo ekonomske prirode. Znači, ekonomske, trgovačke, roba, bogatstvo, istočno bogatstvo. Treći razlog, a on je jako bitan, odnosno četvrti na ovom mjestu, a to je siromaštvo Evropljana i kršćana. Kakvo siromaštvo? Oni su živjeli o, onaj feudalni sistem tada, u srednjem vijeku je postojao. E, velika neimaština i glade harala Evropom pored tih društvenih, političkih i ostalih problema koje su imali, e, ovi feudalni, feudalni pardon, posjedi i onaj koji ih je imao u vlasti, oni su došli tako u stanje da su između se ratovali. Imao, svako imao svoju nekakvu malu vojsku i između se su ratovali. Vodili, vodili ratove do istrebljenja. I tu su došli ogromnu snagu. Znači, to su bili ratovi E, zasnovani na ekonomskom, odnosno na, na, na motivu gladine i maštine međusobno jedni protiv drugih. E, živjeli su tako teškim uslovima u Europi to, to doba, znači da je kod njih bila glad i epidemija nešto normalno. Znači, u, e, tuga, nesreća, težak život, život izrabljivanja od, znači, od strane veleposjednika, nad seljacima i robovima, znači došao do vrhunca. I onda, i onda papa koristi taj moment i postiče te skupine. I obećaje im, ko ode da se bori, prvo bit će spašen kod Boga, robovi će biti oslobođeni, a seljaci bit će im nadoknađeno, osvojit će, daće im Bog da, da steknu i metka. Pa kaže njima papa u, naš Urban drugi, kaže mu onom govoru poznakom, poznatom, kaže nemojte dozvoliti da vas išta zaustavi da ostanete ovdje da sjedite. Jer kaže zemlja u kojoj vi sada živite ovdje, mislim na Francusku, na Europu, kaže ona je, kaže, pored mnoštva stanovništva koje imamo, ona je jako siromašna. Ona vam ne može obezbijeti ono što vama treba, što je dovoljno od hrani, a kamoli drugih stvari. I zbog toga se kaže ubijate jedni druge, koljete i ubijate jedni druge. Zbog toga ratujete e, e, jedni proti drugih. A kaže, a zemlja oko Jerusalema nema joj ravne, kaže. U ljepotu povrća, i, e, od, od bogatstva povrća i voća, od njene ljepote, kaže, ona je, kaže, poput, poput dženeta. Znači, stavio do znanja kakvom lošem stanju oni živi, a onda upozorio kako je na istoku, kako, e, kako gdje su muslimani, kako lijepo e, u, u bogatstvu živi. I naravno, ovo je samo dio jel, ono što je govorio, time da bi postakao te mase da, da krenu u borbu. I zato ona prva najveća uh, grupa vojske koja krenula bila su obične, obične mase kršćanske, šestotina hiljada se pokrenulo seljaka, obični ljudi koji ne znaju ratovat. Uzelo je što imalo od oružja i krenulo. I naravno, to nam pojašnjava to, pogotovo to je francuski, znači Francuska je bila ta zapaljena, francuski je krenulo najveći broj u tom prvom, prvom pohodu, prvom krstaškom ratu. I onda ne treba, znači, šta ih je natjeralo Glad, potreba za imetkom, neimaština, epidemije, bolesti, međusobno ubijanje. I to su oni priznali u svojim tim govorima, pisanjima. I onda nam postaje jasno zašto su kad su krenuli ti prvi krstač, kad je prva povorka, prva vojska kad je krenula, gdje god su naišli od svojih mjesta kad su išli prema, prema Istanbulu i prolazili, Prolazili kroz kršćanska mjesta, pljačkali su sve redom. Kršćane svoje pljačkali. Pljačkali i ubijali. Nevjerojatna stvar. Znači kako su išli kroz Hrvatsku, kroz Mađarsku, kroz ostala mjesta gdje su naišli, poharali sve živo. Pa su onda ovi kršćan žali, ka šta je ovo, koja je ovo vojska, u ime kojeg Boga ratuju. Četvrti pohod kad je bio i Istanbul su osvojili. Nisu nešto slagali sa, sa namjesnikom Bizantije i različiti su i napali i osvojili Istanbul. Znači, nema, nema njima. I ona, a onda kad su osvojili Kuc, kad su došli muslimanska mjesta, gdje god su naši kršćane i židov, pobili su ih. A navodno su zbog njih došli da ratuju da im pomognu. Znači, to govori znači, koji je stvari motiv bio pravi. Pljačka. Pljačka i metak. To je bila glavna stvar zbog čega su ratovali. Ti sveti ratovi koji su pokrenuli radi Mesiha, radi Ise alaihisselam, da ga oslobode, oslobode njegov kabur, u stvari pozadna njihova bila u stvari <clears throat> pljačkanje i otimačina. I to ćemo spominjati u detaljnije šala kad dođe vrijeme. S ovim smo onako ugrubo spomenuli najbitnije motive, ta četiri motiva, najbitnija četiri motiva iza koji stoji povod pokretanja krstaških ratova. Molim Allah Žešanu da ovo bude pouka za nas. Molim Allah Žešanu da nas sakupi u svome i Ferdeusu kao što nas se večera sakupi ovdje. Svanak Allahume ve bihamdik, ašhadu en la ila ente, estakvirka wa atubu ilaik. Andalusam Andalusam Andalusam